be, oai atene iziga I Iziga duntza zeren eh, jentek uh, eh, untza maiten maitendie, iskaldunek untza maiten die, bon ikusi diat eben sibiun untza maiten ben bena ez sibiun baizik kostaldien, paue artino uh, eh, jentek gugorunez emaiten jakitez, euh, Xuxenka euh, sorzoi zuinan dela, guik emaiten diak os amis de la prak, les amis de la prak, Xuxenka zuiten duk sorzoi, eta euh, entzun diate hego aldiane uh, jentek untsasko uh, elkarter emaiten die. Zeren uh, guk nahi diago, nahiago diago eman elkarter zene uenjekin euh, uh, beti batuk uh, olako gaizat fumaite egiten, bitxi fumaite, eta lehenik uh, berdi uh, muson edo ebi sasu hoi uh, eh, utzi gaite zeren uh, eh, lurtasumait eh, maliusti batuzkek eta geho bidik Ba, ara plantan ezartia bide bat bentak zigar importan duk, ebe jatekuen karriatzeko alde batetik, eta go sendak herri batetik bestilat, senda sumait, eta sendak pentsatzen diagur diagu urieta huntan, uh, gune handizetan mendiko sendak uh, doizkatuzkek kek zan edo bilalizu maiten egiteko. Aldiz, pentsatzen diago, bedatxin uh, eh, eh, dena plomin dukek uh, bet, uh, mendizalentako eta bentako lehenik eta mendizalentako ebai.